Gaurkoak amaboz ditu gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu eh, berriozar irratiaren albiste, albiste eman Beti bezala, hurbileko kontuak asaltzen hasiko gara eta gaur korrikak eginen digun bisitari erraparatuko diogu. Atzo, handuainen hazi zen eta gaur eguerdian berriozarrera iritsiko da Korrika. Euskal Herri osoa gurutzatzen duen Euskararen aldeko ekimenik handiena gaur eguerdiko ordu batak amarrak aldera berriozarrera ailegatuko da. Entzuein herritik edo eka, iruñarekin dugun mugarekin e, dagoen dekatrolen aio ibilbidearen alda e, antolaketa berriozarri dagokio haunitz izanen dira parte hartuko duten eragileak BKE, BTT, Zulu Alaila, Labarga, Gazte, Asamblada, Araz Arizdi Zanpantzarra, Zorroka, Bizkargain Fanfarrea, Presoen Senideak Erraldoi eta Kilikien Konpartsak Zanpantzar Txikia, Ulargi, Mendialdea Guraso Elkartea, Udala, Eskulan, Txorizuri, eta bukatzeko Aekako Auzalor, Euskaltegi, Euskaltegia, Korrikarekin bat eginen duten eragileak dira. Ibilbidea eta lekuko aldaketa guztiak eguzkiplaza.neten agerkari digitalean ikusgai duzuen. Esan bezala, atzo anduainen asten zen, lasterka famatua, Euskararen aldeko korrika emezortzi garrena, entzun dezagun hasiera hori. Euskara erabiltzeko joera landu behar dugu, transmititu behar dugu. Euskara maite dugula erakutsi eta Euskaldun izateak abantaiak dakartzala edatu. Izan ere, anistazunaren barruan, Euskarak eta euskal kultural daukaten indarra eta garrantzia erakutsi beharra dago. Eman Euskar Alkarri! Kipi txapa, kipi txapa! Kipi txapa! Ricardo Feliuk, Nafarroko boterearen zirkuloak izenburupean eginiko ikerketa aurkeztu zuen. Berrogei pertsona inguru joan ziren luze mintzatu zen Nafarroko Unibertsitate Publikoko Soziologia irakaslea den Ricardo Feliuren agerraldira. Feliuren ustez, Nafarroko elitat, elite asko tan elkar komunikaturik dauden hiru eremu ezberdinetan antolatuta dago, izan ere, elite burokarratiko ekonomiko eta politiko ere, e, aipatutako eremu, eremuetan maiz pertsonak berberak e, asaltzen dira, eta horregatik, gutxi batzuek botere gehiegi dute salatu zuen. Gaia aldatuz eta egun baldenago Ernesto Prat Berriz hartarraren iru hilargi laurden liburuaren aurkezpena egin zen. Aste azkenean berriozarko kulturgunean berrogei lagunen aurrean aurkeztu zen Ernesto Pratek Euskaraz idatzitako iru hilargi laurden eleberria aurkezpena ere Euskaraz egin zen. Herrira ekimenak parotrotinaren aurkako kanpaina abiarazi du berriozarren. arren. Martxoaren hogeian, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Inez del Rio Presona Farraren auzia aurkeztu e, aztertuko du kondena bete zuenetik bos urte baita kartzelan hori dela eta herrira mugimenduak mobilizazio eta babes bilketa dinamika bat abiarazi du berriozarko kolektibo eta eragile sozialen artean. Eunda laro eta marra 2006 doktrina, parot izenarekin ezaguna den doktrina, bertan behera utz dezatela ikus dezaten betirako. Amaitzear dagoen epe bat aipatu behar dugu orain aurrezkolako izen emateari dagokiona. Gaur itxiko baita, berriozarko udalaren aurre eskolan izena emateko EPEA ikaspostua, eka, bai, ikaspostua eska dezaketen eska dezake, dezatela 2000 eta maika 2000 eta mabi urteetan jaiotako aurrek bai, baina baita 2000 eta mairu urtean jaio Eh, jaiotakoak ere, jaiotza maiatzaren amairua baino lehenago aurre ikusita badago izena emateko berriozarko udaleko otondora joan behar da, goizeko sortzi tardietatik, amaika tardietara, esan bezala, gaur azken eguna. Aurrekin zerikusia duen beste gai bat jorratuko dugu orain Euskaraz udalekuak antolatu ditu berriozarko udalak beste behin ere. Nafarroako udaletako euskara zerbitzuek antolatutako euskarazko udalekuetara joateko interesa dutenak martxoaren 18tik egin behar dute plazaren eskaera. Berriozarko udalak aurten lehen eskuntzako bigarren eta hirugarren mailako ikaslei soilik eskaintzen dizkie udalekuak. Plazaren eskaera udaleko e, udaleko euskara zerbitzuaren bulegoan egin behar da udaletxean Kaleberrin 7 makizue goizeko mamaiketatik ordu bieta Telefonos Telefonoz ere egin daiteke, deituz e, bederatzi lauzortzi, iru 00, iru bos bederatzi zenbakira. Plaza kopurua mugatua da, eta eskaerak plazak baino gehiago izan ez gero, zozketaren bidez erabakiko da informazio gehiago baduzue iru, iru udal web gunean. Zinema egunak emakumei eskainia berriozarko liburutegian. Berriozarko liburutegi publikoak emakumearen nazioarteko egunarekin erlazionatuz edo ez ospatzeko hogeita mar pelikula eskaintzen ari da hurbiltzen den jende orori. Eskaintza anitza honetan, klasikoak zein nazioarte mailako tituluak aurki daitezke. bihar zuaitzaren eguna ospatuko da gure herrian. zehar, amartxoak eh, amasei, goizeko amaiketatik aurrera, hainbat jarduera eginen dira zuaitzaren egunaren karira. Zuaitzaen landaketa, hainbat modutan parte hartu daiteke familiarekin, taldeka, baita, individualki ere, aurreko urteetan bezala, aukeratutako lekua, mendialdea, bi eta bat eta bi eskolaren ondoko larrea da, naturaren gelaren ondoan hain zuzen ere. E, obra eta lore zaintza zerbitzuak, landareak eta behar den tresneria jarriko itu jendearen esku. Hala ere, bere tresneria eramateko aukera duenari e, e, e, eskatu diote, hala egin dezan, udal zerbitzu honetatik, udalak jarritako denontzako nahikoa izan ezbaitago orain asteburu honetarako kirol jardunaldiak aipatuko ditugu, hasiko gara Saski Baloiarekin. Zonesko senior aranguren mutilbe, eh, mutilbazketen eh, kontra jokatuko du arangurenen eta hori izanen da amazazpian eh, igandearekin eguerdiko amabietan. Juniorrek ere, jo, eh, aritu, juniorrek ere arituko dira gazte berriaken kontra, antxuainen, igandean ere bai, eta goizeko amarretan. Eh, gizonezko kadete, kadetea arituko da kantolaguaren aurka, zangotzan, goizeko bederatzi tardietan, baina bihar larun batean. Eta emakumeak, emakumezko kadeteak arituko dira oberenaren kontra, Iruñan, Oberenako Zelaian, Eguerdiko Amabitardietan, Biar, ere bai, Biar, e, eh, Larumba Tarekin. Eta aurrak, eh, eh, aurrak, zera, e, gizonezko aurrak, tuteraren kontra, are, tutera arenasen kontra, tuteran, iaia guztiek, momentuz guztiek, kanpoan jokatuko dute, goizeko, hauek goizeko amarretan, Biar, Larumba Tarekin. Eta emakumezko aurrek, non jokatuko dute eta taf fallan eta fallaren kontra, eh, bihar larun batean goizeko amaika tardietan. Gizonezko minibasketek egingo du e, gauza bera baino hemen berriozarren eta irabiaren aurka goizeko amar tardietan bihar larun batean eta emakumezko minibasketek egingo du amar tardietan bihar larun batean hemen ere berriozarren tutera arenasen aurka. E, emakumezko e, miniak e, e, arituko dira sanduzelainen kontra iruñan, e, sanduzelain goizeko bederatzietar, bederatzietan larun batean. Eta e, mistoa Benjaminek e, Benjaminak e, arituko dira huertoren kontra berriozarren goizeko bederatzek eta laurdenetan e, bihar larun batarekin. eta orain futbol eh, futbolaren txanda iritsi da eh, futbol berriozar eh, futbol elkartearena hain zuzen ere. E, hasiko gara beti bezala erregionalarekin erregionalak igandean arituko da beti kozkorren kontra lekun berrin arratsaldeko seietan gazteak arituko dira hemen berriozarren lauretan larun batean arratsaldeko lauretan itaroa uarteren E, aurka. Eta kadeteak A taldeak e, e, atxedena hartuko du asteburu honetan. B taldeak bai jokatuko duela San Jorgeren kontra Sanduzelain arratsaldeko lautardietan bihar larun batarekin. Eta aurrak A taldea arituko da oberenaren kontra e, bihar larun batean arratsaldeko zazpi etan. Eta betaldeak adituko da Navarro Biosladasen kontra, baina hemen berriozarren goizeko amar tardietan bihar ere bai. Eta pasako gara hitz emakumezko futbolari buruz, eh, futbol e, regionaleko, emakumezko e, regionalekoak arituko dira aurora marzillare, mira, marzillaren kontra igandean, amazazpian, eguerdiko amabi tardietan, hemen berriozarren. Eta emakumezko sortziko futbolekoek oberenaren kontra egingo dute hemen berriozarren, e, baina larun batean eguerdiko amabietan. Eta orain gizonezko sortziko futbolaren txanda iritsi da futbola e, eh, sortziko futboleko A taldeak ademarren kontra egingo du marin, maristasen mm, arratsaldeko seiak eta laurdenetan, baina emeretzian jokatuko mm, dute astel, eh, e, eh, B taldeak, aldiz, e, huertoren kontra, orkoienen goizeko bederatzi tardietan, baina bihar e, larun batarekin. Eta ze taldeak burladesen kontra hemen berriozaren goizeko amaika tardietan bihar larun bata izanen da itzordua eta de eh, taldea arituko da lezkairuren kontra lezkairu zen eta hori izanen da bihar larun batean arratsaldeko laurak eh, laurden gutxitan. Eta azkeniz futbitoari dagokionean eh, hartuko dugu arnasa, letra asko ditugu aurrean eta berriozar A arituko da paz dezigandaren aurka bihar larun batean guztiak izango dira larun batean eguerdiko ordu batetan hemen berriozarren betaldeak berriozarren ere arituko da irabiaren kontra baino goizeko amaiketan de Z taldeak Victor Praderaren kontra berriozarren ere etxean eguerdiko amabietan de taldeak aldiz kanpoan Bilbon. E, kanpora joango da jolastera buru honetan, eguerdiko ordu, batak, ordu bat tardietan larrabidera joango da sagnazioaren kontra baitu e, norgeiagoka. E, taldea e, arituko da Liceo Mojardinen kontra, mm, kanpoan ere bai eguerdiko amabietan. E, F taldeak e, egingo du Toma, e, Santo Tomasen kontra hemen berriozarren eguerdiko amabietan H taldea arituko da irabiaren kontra irabiako eskoletan goizeko amaiketan e, italdeak e, kontra jokatuko du berriozaren e, eh, eguerdiko eh, ordu batetan jota taldea San Jorgeren kontra sanduzelain goizeko amaiketan ka taldea arituko da huertoren kontra hemen berriozaren arratsaldeko lauretan eta azkenik e, bukatzeko emakumezko L taldeak abantze ezkabarteren kontra egingo du azozen arratsaldeko lauretan. eguraldia bai, hitz egiteko ordua iritsi zaigu une honetan 3 graduko temperatura dugu hotz denbora denboralaren amaiera dator temperatura gora egingo du eta arratsaldeko urdinguneak irigiko dira elur maila laureun 600 metro artean kokatuko da arratsalderako edo bai arratsalderako denean atertu eta mendebaldeko haizea zeru gainan txukunduz joango da odeitza saretuz eta eguna amaitzeko ostarteak gailenduko dira hobekuntza honek temperaturaren igoera ekarriko du egunean zehar eta beroenak 10 graduko muga gaindutuko gainditu dezake eta Bueno, hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berrizar irratearen sintonian FMko ehun edo orduero Interneten eguzkiplaza.neten.